Պարոն Մուսալյան, անշուշտ այսօր մենք չենք կարող չանդրադառնալ այսպես կոչված մի հիվանդության մասին, որը ոչ բուժում ունի, ոչ վերջակետ։ Ցավոք, աֆրիկական ժանտախտ կոչված հիվանդությունը նորից գլուխ է բարձրացրել։ Նախ կխնդրեի այդ մասին մի քանի խոսք։ Աֆրիկական ժանտախտը 2007 թվականից առաջի դեպքերը արձանագրվեցին եւ այդ հիվանդությունը ինքը, ինչպես նշեցիք, չկա բուժման միջոցառումներ, սակայն կա կանխարգելիչ միջոցառում պայմաններ, որի իրականացման դեպքում խոզաբուծությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտի խոզերի ոչնչացման ռիսկայնությունը ահագին նվազում է։ Դա կենթայինների փակ պահվածքն է, մեր բանակիչները պետք է դա հասկանան, բազմից ցենք հասել, որպեսզի խոզերի փակ պահվածքը իրականացնեն, քանի որ աֆրիկական ժանտախտի հարուցիչները կարող են երկար ժամանակ մնալ վայրի խոզերի օրգանիզմում եւ վիրուսագիր մնալով նրանք անընդհատ հարուցիչները տարածում են բնության մեջ Եվ բացի դրանից ծզերի օրգանիզմում եւս այդ հարուցիչները մնում են եւ փոխանցում էլի Դրանք տվյալ տարածքում ստեղծում են որպես օջախներ, մնայուն օջախներ եւ միակ փրկությունը դա կենթայիների փակ պահվածքն է, կանոնակարգված պահվածքն է։ Բնակչության կողմից երբեմն լինում են անկանոն պահվածքի դեպքեր եւ այդ կոնտակտը ստեղծելով վայրի խոզերի հետ, օջախների հետ հիվանդություն արձանագրում է, բայց շատ կարճ ժամկետում օպերատիվ ձևով իրականացվում է բոլոր միջոցառումները, տարածքի ախտանություն, հիվանդ խոզերի ոչնչացում եւ եւ այդ տարածքը խիստ վերահսկողության տակ ենք կառնում եւ բացառում է որ հիվանդ կենթանու միս հայտնվի շուկայում։ Պարոն Մուսալյան, Ցանկանում եմ այսպիսի մի հարց բազաբանենք մենք միասին։ Միշտ երբ փորձում եմ մեկնաբանել խոզերի աֆրիկական ժանտախ թեման, մասնագետները այդում նաև դուք ասացիք, որ վայրի խոզերի մոտ դա լինում է։ Իսկ ես օրինակ պատահաբար մի վայրի խոզ եմ սպանել եւ ուտում եմ, անտեղյակ դրանից։ Կարող եմ հիվանդանալ։ Ոչ, այս հիվանդությունը զոանդրապանոց հիվանդություն չէ, սա զոոնոս հիվանդություն է, միայն հիվանդանում են խոզերը եւ այդ հիվանդության հարուցիչը, եթե նույնի իսկ ազգուշությամբ օգտագործում են հիվանդ կենթանոխոս, նայած ինչ աշճանի է գտնում այդ հիվանդ կենթանին, եթե նոր է վարակված այդ հիվանդ խոզը եւ նրա օրգանիզմում ախտաբանական փոփոխություններ չեն առաջացել եւ օրգանիզմը չի թունավորվել, կարող է չզգաք նաեւ այդ մսի տարբերությունը որակական հատկանիշների, սակայն երբ որ արդեն հիվանդությունը խորը ընթացք է ստանում, այստեղ մի շարք ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ խախտվելով մսից մեզի հոտ է գալիս եւ այդ դեպքում կարող է որոշակի անախորժություններ իրականացնել եւ դա մարդը զգում է արդեն որ մսի որակական հատկանիշները այն չի Սակայն այդ process-ը երբեք չի կարող լինել, որովհետև զուտ մասնագետների կողմից վերահսկում է ամբողջ գործընթացը եւ խոզերի վաճառման հարցում եւս խիստ է դրված այդ գործընթացը։ Մասնագետները տեղական տրամադրելու համար նախ իրականացնում են նախասպանդային զումնում կենթանիների, եթե ինչ որ հիվանդության նշաններ են հայտնաբերում, նման դեպքում տեղական չի տրվում։ Բացի դրանից նաև իրականացում են հետսպանդային զննում, արդեն մսեղիքի տեսքից ներքին օրգանների փոփոխություններից երևում է հիվանդության արկայությունը մասնագետները արդեն այնքան են փորձառու այս հարցում, որ նույնիսկ որոշ դեպքերում լաբորատորիա հասնելու անհրաժեշտություն էլ չի լինում, բայց որպեսզի հաստատվի ամեն դեպքում լաբորատորիային ուղարկում նման դեպքերում, որպեսզի վերջնական դիագնոզը ախտորոշումը իրականացվի։ Եվ ոչ մի դեպքում մասնագետները նման մասավեկի դեպքում որտեղ դրանք չեն տրամադրում, ընդհակառակը իրականացնում են այդ դիակի կամ մսղիքի ոչնչացումը վառելու միջոցով եւ թաղելու միջոցով, որ เป զի հետագա վարակումը կանխվի այդ ուղղությամբ բաղագին աշխատանքներ են կատարում եւ մեզ հաջողում է որպեսզի հանրապետությունում պահպանել այդ իրավիճակը եւ բռնկումներ չլինեն այս ուղղությամբ։ Պարոն Մուսալյան, ինչպես են ձեր կողմից կատարվում ստուգումները, թե դա սննդի անվտանգությունն է անում։ Այս գործընթացը իրականացնում ենք համատեղ անասնաբուժական սպասարկման կայանների միջոցով, համայնք սպասարկող անասնաբուժների միջոցով, սա մի ընդհանուր շղթա է։ Քաղաքականությունը մշակում ենք մենք, իրականացում են անասնաբուժական սպասարկման կայանները, իսկ տեսչական գործընթացը զուտ սննդամթերքի անվտանգությունն է իրականացնում, սակայն նրանց օգնելու օժանդակելու հարցում շատ մեծ աշխատանքներ մենք եւս իրականացնում ենք, որ เป զի բնակչությանը մատակարարենք նորմալ սանդամաթերք։ Եվ այսօր ինչ վիճակ է տիրում հանրապետության շրջաններում։ Եթե փորձենք, չեմ ասում թվերի լեզվով, պարզապես հա, ինչ վիճակ է։ Կարող եք շրջանների ասել։ Նշեմ, որ կայուն իրավիճակը եւ այս բայդրության ոչ միտեղ նման բռնկումներ չկան եւ ամբողջ իրավիճակը վերահսկվում է մասնագետների կողմից։ Բնակչությանը կարող եմ վստահ ասեմ, որպեսզի առանց վարանելու, առանց կասկածամտության օգտվեն մասավաճառների կողմից կողմից վաճառող մասամթերքից ոչ մի խնդիր չկա։ Պամուսալամ, չգիտեմ հարց տեղին է թե չէ, ինչու է թանկացել խոզի միսը։ Խոզի մսի գինը քչացել են գլխականակները։ Ոչ, խոզերը գլխականակի հետ կապված պակաս չի նկատվել ընդհակառակը այս ամսվա ընթացքում շուրջ 400 գլխով գլխականակը ավելացել է։ Բնականաբար դուք կարողացաք այսօր մեկնաբանել խոզերի աֆրիկական ժանտախ թեման, ըստ այդմ մեր սպառողները կարող են շատագիծ ձևով օգտվել այդքան շատ քաղցրահամ խոզի մսից կխնդրեի նաև մի քանի խոսք ձեր ընդհանուր բաժնի մասին, ձեր աշխատանքների մասին։ Ընդհանուր առմամբ վարչությունը զբաղվում է հանրապետությունում գործող գյուղատնտեսական կենտրոնների գլխականակի վերահսկողությամբ նրանց հիվանդությունների կանխարգելման գործունեությամբ մթերատվության ավելացման հետ կապված աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Այս ամենի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի բնակչությանը ապահովենք անվտանգ սննդամթերքներով։ Եվ այսպես ինչ վիճակ է դիրում անասնապահության ոլորտում շատ աշխատանքներ ենք իրականացնում, բայց շատ աներեկներ եւս ունենք։ Այդ ուղղությամբ տարեստարի նոր ծրագրեր ենք փորձում ջանքի կոչել։ Այս տարվա ամենաս կարևոր ծրագրերից մեկը հենց հանդիսանում է անասնաբուծության կանոնակարգման եւ արոտների կառավարման ծրագիրը, որի արդյունքում մեր բնակիչները ավելի շատ եկամուտներ կունենան եւ անասնաբուծությունը որպես ճյուղ ոչ թե կխոչընդոտի այլ ճյուղերի զարգացմանը բուսաբուծության օրինակ այլ ընդհակառակ կխթանեն եւ իրար հետ համատեղ զարգացում կապահովեն։ Սա կարևոր նշանակություն ունի, որովհետեւ երբեմն համայնքներում չկառնակարգման հետևանքով բնակիչների մոտ միջազգային հարաբերությունները ոչնչանում սրվում են մեկը մյուսի նկատմամբ, բայց եթե կառնակարգված լինի եւ նախիրները եւ հոտերը կառավարվեն, անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները իրականացվեն եւ սանդամթերքը կլինի ել ավելի երաշխավորված անվտանգության տեսակետից եւ բնակիչները կարող են իրենց օրվա ռեժիմը ավելի լիարժեք օգտագործել, որովհետեւ զուտ կան համայնքներ, որտեղ նախնիվը չի կառավարում եւ այդ ոլորտով զբաղվող քաղաքացի ինքը հանդիսանում է նախրաբան, որ եւ օրվա ամբողջ մասը ծախսում են կենթաների պահելու հետ կապված կամ շատ դեպքում բարձիթող իրավիճակում այլ բնակիչների գործունեության նախոցում գոտում։ Եվ խոսքով կցանկանայիք ավարտեինք մեր հանդիպումը բնակչության համար փորձում ենք իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որ եւ բնակիչների գործունեությունը այդ ծրագրերի ընթացքում կթեթևանա աշխատանքի առումով եւ ավելի շատ եկամտաբերություն կունենան մեր քաղաքացիները անասնապահությամբ զբաղվող եւ բացի դրանից սպառողները արդեն կարող են միշտ օգտվել անվտանգ սննդամթերքով